Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը լուրջ է եւ պետք է հրատապ լուծումներ գտնվեն։ Անհամբեր սպասում եմ քննարկումներին ուղիներ գտնելու համար։ Նպատակը մնում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների համապարփակ կարգավորումը։ Հայաստան մեկնելուց առաջ Թվիտերյան իր էջում գրել է Տոյվո Կլարը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի կարծիքով Տոյվո Կլարը Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ գրառմամբ ըստ էության հասկացրել է, որ Երևանյան իր բանակցությունների հիմքում ընկած է Լաչինի միջանցքի թեման եւ դա նուրբ ակնարկ է պաշտոնական Երևանին, որ իրենց համար Երևանի դիրքորոշումը, թե Լաչինի Միջանցքի հարցով չի գնա բանակցությունների, իրենց համար անկալելի չէ։ Հիմա եթե Երևանում նրա հետ բանակցելու են Լաչինի Միջանցքի հարցով, սա մի բան է նշանակում, որ պաշտոնական Երևանը ըստ էության թեև չհայտարարելով այդ մասի փոխում է իր պաշտոնական դիրքորոշումը։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն առանձնապես մեծ սպասելիքներ չունի այդ այցից, ինչու այսպես է հիմնավորում մեջ չեն այն պատճառով, որ պաշտոնական Երևանը պարզապես չի ցանկանում բարվել Լաչինի միջանցքի բացման խնդիրներով։ Քիչ առաջ ես հետևում էի ազգային ժողովում ԱԺՆ-նախագահ Հավեն Սիմոնյանի ճեպազրույցին, մարդը հստակ ասում է, որ Լաչինի միջանցքի հետ կապված խնդիրները դուրս են Երևանի գործառույթների տիրույթից եւ դրանով պետք է զբաղվեն Հայաստանն, Ադրբեջանը եւ միակ խնդիրը, որ ցանկանում են բարձրաձայնել պաշտոնական Երևանը, Տոյվո Գլարեի շեֆ, դա նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունի կա կատարման հարցին։ Այս պարագայում ասել, որ ինչ որ բան կարող է նախաձեռնել հայկական կողմը, որը կարող է օգտակար լինել աչքի միջազգի բացմանը, ցավոք ես չեմ տեսնում։ Տպավորություն է, որ Երևանը փորձում է Լաչինի միջանցքի թե բացման, թե բացման հնարավոր հետևանքների, թե նաև չբացման պատասխանատվությունը հեռացնել իրենից, այն դնելով Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Արցախի իշխանությունների վրա, ասում է քաղաքագետը, նշելով, որ լուրջ քննարկումներ եւ գործնական քայլեր Հայաստանի իշխանությունների ու Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի միջև չի ակնկալում։ Այն, որ ուժային կենտրոնները արևմտյան ու ռուսական մրցակցում են տարածաշրջանում ազդեցության համար, փաստ է, բայց ըստ Հրանտ Մերիկ Շահնազարյանի չի կարելի անտեսել նաև եւ այն փաստը, որ անցած տարեվերջից սկսած հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման Եվրամիության առաջարկները կարծես թե երկրորդ պլան են մղվել այս ուղությամբ բանակցային գործընթաց չկա։ Ալիևը ինքն էլ եվրոպական օրակարգը փակված է համարում, Դավոսում նա ասաց, որ բանակցային գործընթացը փակվում է հայտնվել եւ փորձում է գնալ այլ ճանապարհով, ստեղծել բանակցությունների երակող նոր ֆորմատ Վրաստանի միջնորդությամբ, որտեղ չլինի աշխարհական ուժերի ազդեցությունը։ Քաղաքագետը չի բացառում, որ Եվրոպան հենց այս խնդրով է մտահոգ եւ Տոյվոկլարը Հայաստան է գալիս հասկանալու նման հնարավորության հերանեկարը։ Կբացվի Լաչինի ճանապարհը թե ոչ կամ ում միջնորդությամբ կբացվի այն, իհարկե կարևոր է, բայց պակաս կարևոր չէ եւ գուցե ամենակարևորն է այն, թե ինչ պայմաններով է բացվելու այդ միջանցքը։ Եթե դրա գինը լինելու է հայկական կողմի նոր զիջումները, ապա ըստ էության դա հնարավոր է անել առանց որևէ մեկի միջնորդության։ Սուրեն Սուրենյանց կարծում է, որ միջանցքը մոտ ժամանակներս կբացվի, բայց ել երբեք չի ունենա այն ռեժիմը, որ ունեցել է մինչ այդ։ Իշքան էլ ցավալի է մեզ համար զարգացումները հուշում եմ, որ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ իշոր ներկայություն այդ միջանցքում ունենալու է, բայց առայժմ հստակ ասել, թե աշխարհակաղակական ճնշումների արդյունքում եւ կբացվի միջանցքը, ինչ պայմաններով կբացվի, այս պահին դժվարանում եմ ասել։ Մանավանդ տակավին հայտնի էլ չի։ Կլարի առաքելությունը միայն Երևանով է սահմանափակվելու, թե նա մտադիր է այնուամենայնիվ նաեւ Բաքու այցելել։ Բայց եթե ստացվի ճնշ ճնշում գործադրելու միջոցով ստիպել Ադրբեջանին գնալ միջանցքի բացմանը, ապա այս պարագայում այո աշխարհակաղակական այն կենտրոնը, ով կհաջողի այդ գործում, կուժեղացնի իր դիրքերը տարածաշրջանում, կարծում է Հրանտ Մերիկ Շահնազարյանը եւ դա կարծում եմ անվիճարկելի իրողություն կլինի։ Եվրոպայի տեսակետից նման հնարավորություն չեմ տեսնում, այսինքն Եվրոպան ունի Ադրբեջանի վրա այդպիսի ճնշում գործադրելու պոտենցիալ։ Նման պոտենցիալ ունի բացառապես Ռուսաստանը եւ լիահույս եմ, որ Ռուսաստանում վերջապես կհասկանա, որ հակելով Լաչինի միջանցքը թուրք-ադրբեջանական դաշինքը մարտահրավերն է դեռ ոչ միայն Արցախին, ընդհանրապես հայ ժողովրդին, այլ նաեւ Ռուսաստանին եւ այդ կերպ լուծում է Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանից հեռացնելու խնդիր։ Դա Ռուսաստանի համար իհարկե լուրջ մարտահրավեր է եւ մեղմ ասած հասկանալի չէ Ռուսաստանի пассивությունն այս հարցում։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը Ռուսաստանի նման վարկագծի 3 պատճառ է առանձնացնում։ Հիմնական եւ կարևոր պատճառը Ուկրաինայում ընթացող հատուկ ռազմական գործողությունն է եւ այդ գործողության արդյունքում արևմուտքի հետ առաջացած վեճերը, պատժամիջոցները, փակ սահմանները եւ այլն։ Երկրորդ պատճառը, որով պայմանավորվում են Ռուսաստանի այս վարկագիծը, Հայաստանի իշխանությունների հետ ունեցած նրանց խնդիրներն են։ Եվ երրորդ պատճառը որը նույնպես չեմ բացառում եւ կարծում եմ որ արկա է, դա հենց ռուսական քաղաքական վերնախավի մեղմ ասած ոչ Ռուսաստանի շահերով առաջնորդվելն է կամ ոչ միշտ Ռուսաստանի շահերով առաջնորդվելն Ռուսաստանում մտածում են, որ ցանկացած պահի կկարողանան իրավիճակը շտկել, որը քաղաքագետի համոզմամբ թյուր տեսակետ է։ Կան սահմաններ, որը կորցնելուց հետո Ռուսաստանը կարճ ժամանակահատվածում կկորցնի տարածաշրջանը եւ հարավային Կովկասում իր ազդեցության վերականգնումը կբացառվի։ Ամեն դեպքում Լաչինի միջանցքի բացման հերանեկարը դեռ չի երևում։ Հայկական կողմի пассивության ու միջազգային հանրության անտարբերության պայմաններում քաղաքագետի կարծիքով այն կարող է դեռ երկար ժամանակ փակ մնալ։ Իրականում ես հայկական կողմի անգոր հակամարտությունն եմ տեսնում, ասում է։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ դա իր խնդիրը չէ, իսկ Ստեփանակերտում զբաղված են ոչ թե ճեղքման ուղիներ փնտրելով, այլ ներքին խնդիրներով, ռեսուրսները կառավարելով, իսկ դա խնդրի լուծմանն ուղված մարտավարություն չէ, այլ ժամանակ ձգելու, գոյատևելու մարտավարություն։ Եթե այսպես շարունակվեց, ցավոք սրտի այդ շրջափակումը երկար է տևելու։ Բայց եթե դրա փոխարեն ներդրվի այլ քաղաքականություն, իրավիճակ փոխելու քաղաքականություն, ընդ որում ես չեմ խոսում ուժի միջոցով իրավիճակ փոխելու, այլ տարբեր ճիշտ ձևակերպված բաժներով, քաղաքական ճիշտ գնահատականներով։ Ռեսուրսներ միանշանակ կան։ Հրանտ Մելիք-Շահնազարյանի համոզմամբ Արցախի քաղաքական վերնախավը պետք է իր ամբողջ ներուժը կենտրոնացնի Լաչինի միջանցքի խնդրի լուծումները գտնելու շուրջ, այլ ոչ թե ներքին մրցակցության։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։